U našem prošlom predavanju, koji su bili prisutni, koji se sjećaju, bilo je riječi o osobinama, sličnim osobinama kod supružnika i također pravu na izbor. Ukoliko se nešto desi u braku, ukoliko se nešto desi i pojavi u braku, da li supružnici imaju pravo izbora, odnosno hoće li nastaviti s brakom ili prekinuti brak, imaju li uopće pravo na to. O tome je bilo riječi u zadnjem predavanju. Autor Hafiz ibn Hajar, alaihi rahmetullah, u ovom svome vrijednom dijelu, Bulugul Maram min Adillati Lahkam, nakon ovih poglavlja u knjizi o braku, uslijedio je s hadisima ili poglavljem koji govori o mahanama, mahanama koje se mogu naći kod supružnika. Da li u braku, nakon izvjesnog vremena, ili moguće je da jedan od supružnika dođe s tom mahanom u brak, a da supružnik drugi ne zna za to, a da njegov bračni drug ne zna za tu mahanu. Dakle, bude nešto kao prevaren. Da li ima pravo izbora taj supružnik koji je prevaren ili kod kojeg dotična osobina stvara antipatiju prema drugom njegovom, dakle, bračnom sudrugu, da li ima pravo, dakle, izbora zbog te mahane da prekine brak. O tome ćemo, ako Bog, da govoriti večeras. I Hafiz ibn Hajar alihi rahmetullah u ovom poglavlju ili kod ovog pitanja spomenuo je nekoliko predanja. Pa prvo predanje jeste od Zejda ibn Kaaba ibn Uđrije كاجي Kaže Hafiz حجر عليه رحمة الله عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصدق Dakle, prenosi se od Zejda ibn Kaba ibn Uđere, od njegovog oca Kaba ibn Uđere, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, oženio je Aliju iz plemena Gifar. Pa kada mu je ušla, kada je došla kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u njegovu kuću i odložila svoju odjeću, vidio je na njenom struku, oko njenog struka, nekakvu bjelinu. Dakle, koža nije bila iste boje. Oko struka je bila bijela. Pa je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao, kako kažu, rekao je obuci svoju odjeću, idi svojima, vrati se svojima i naredio je da joj se da vjenčani dar. Hafiz ibn Hajar alihi rahmetullah kaže da ovo predanje bilježi imam hakim, i da se u lancu prenosilaca u senedu ovog hadisa nalazi Džemil ibn Zeid koji je nepoznat, a i oko njegovog šeha je veliki spor. Zatim je Hafiz ibn Hajar spomenuo predanje od Sejida ibn Musejjeba, poznatog tabijina. Pa se prenosi od Sejida ibn Musejjeba da je Omer ibn Khattab radijallahu anh rekao koji god se čovjek oženi ženom, pa ima s njom spolni odnos – pa nakon toga vidi da je ona gubava ili luda ili sakata i slično njoj pripada vjenčani dar mehr zbog spolnog odnosa koje je imao s njom, a njemu je dužan da nadoknadi mehr onaj koga je zaveo, onaj koji ga je prevario po pitanju nje. Kaže Hafiz ibn Hajar da ovo predanje bilježi Sa'id ibn Mansur, da ga bilježi ima Malik ibn Abi Shaybe i da su prenosioci pouzdani. Ljudi koji se nalaze u lancu prenosilaca u Senedu su pouzdani. Također Sa'id ibn Mansur bilježi slično od Alija radijallahu ta'alan. Da je Alija radijallahu ta'alan slično spomenuo, a zatim rekao njen muž ima pravo izbora. A ako s njom ima snošaj, Tada njoj pripada vjenčani dar mehr zbog toga što je imao spolni odnos s njom, odnosno što je njen spolni organ sebi učinio dozvoljenim. I još jedno predanje koje je spomenuo Hafiz ibn Hajar, alaihi rahmetullah, također je od Saida ibn Musejjeba, koji prenosi i kaže Omer je presudio da se impotentnom muškarcu dadne godinu dana roka. Omer je presudio da se impotentnom muškarcu dadne godinu dana roka i kaže Hafiz ibn Hajar, alaihi rahmetullah, da su prenosioci također ovog predanja pouzdani. Kao što ste mogli primijetiti, dakle, prvi hadis prenosi Kab ibn Uđare, a do sada nije bilo riječi o njemu, niti u ovim sljedećim predanjima o Sa'idu ibnul al-Musejjebu pa Ka'b ibn Uđre, plemeniti je ashab Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, Ensarija je i poticao je iz plemena Salim ibn Auf. Hadise je slušao svakako najviše od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, a također bio je upoznat sa riječima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i postupcima kada to nije mogao direktno da čuje i vidi, bio je upoznat najčešće od Omera i Bilala radijallahu anhuma. Al-Waqidi kaže da je povodom Kaba ibn Uđre objavljen ajet na Hudejbiji u vezi olakšice brijanja glave muhrima, dakle onoga koji je u hađskim ili umranskim obredima, i davanja iskupa. I kažu učenjaci hadisa i historičari da je Kaba ibn Uđre radijallahu anh preselio 51. ili 52. godine po hijđari. Zatim što se tiče Sa'ida ibn Musayyaba, ibn Hazna, kažu učenjaci hadisa da je bio jedan od velikih pouzdanih i povjerljivih učenjaka. Bio je jedan od velikih pravnika. Otac i djecu mu bili ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Rođen je u Medini druge godine hilafeta Omera, radijallahu talan. Dakle, u drugoj godini Omerovog hilafeta rodio se Sa'id ibn Musejjeb, odrastao je znanje sticao u Medini, kod sebe je objedinio znanje iz hadisa i fikha. Zatim također bio je poznat po zuhdu, bio je poznat po mnogobrojnom ibadetu i naročito svojoj skromnosti. Govorio je, prvi tekbir me nije prošao zadnjih 50 godina. Početni tekbir u namazu, nije me mašio prošao zadnjih 50 godina, kao što nisam pogledao u tuđi potiljak, kao što nisam pogledao u tuđi potiljak zadnjih 50 godina. Dakle, uvijek je klanjao u prvom safu. Ibnul Medini, alihi rahmetullah, rekao je ne poznajem nekoga iz generacije tabijina da je bio učeni od Saida ibnul Musejjeba. Hafiz ibn Hajar alaihi rahmetullah u takribu kaže islamski učenjaci su složni da su Sa'idova mursel predanja najvjerodostojnija mursel predanja. Dakle, kada Sa'id prenosi odmah od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, iako se takva predanja ne prihvataju, takva predanja su dakle slaba, ipak Sa'idova, jeli takva predanja se prihvataju. Kažu učenjaci da se mnogo Sa'id ibn al-Musayyib zanimao za Omerova predanja, hadise koje prenosi Omer, mišljenja Omera, fetve Omerove i slično, toliko mnogo se zanimao, skupljao ih i dobro ih poznavao, toliko mnogo da su za njega govorili Omerova predanja ili Omerovi rivajati, Tako su mu maltene nadjenuli nadimak. Sa'idu ibn al-Musayyibu i kažu učenjaci hadisa i historičari da je Sa'id ibn Musayyab preselio u Medini 94. godine po Hidžri. Zatim, što se tiče spomenutih predanja i njihove vjerodostojnosti, Prvi hadis u kojem se spominje slučaj Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i njegove ženitbe sa Alijom iz plemena Gifar. Da je primijetio nekakvu izraslinu ili drugačiju boju kože oko njenog struka, pa je zbog toga pustio. Da li je taj hadis vjerodostojan ili ne? Da li to dolikuje Allahom poslaniku, alaihi salatu sam, da tako postupi ili ne? Vidjet ćemo. Prije svega, ovaj hadis Kaba ibn Uđre, kako kaže Hafiz ibn Hajar, bilježi imam hakim. I bilježi ga putem Jahje ibn Jusufa, koji prenosi od Ebu Muavije ad-Darira, on od Džamila ibn Zejda et Ta'ija, on od Zejda ibn Kaba ibn Uđre, a on od svoga oca Kaba ibn Uđre. Kao što kaže Hafiz ibn Hajar alaihi rahmetullah u lancu prenosilaca, u senedu ovog hadisa nalazi se Džamil ibn Zejd. Ovaj hadis također mimo hakima, imama hakima bilježe imami Ahmed i Tahavi, Tahavija, poznati hanefijski učenjak i veliki muhaddis sa svojim lancima prenosilaca. Međutim, i u tim senedima, u tim lancima prenosilaca nalazi se Džamil ibn Zaid. Zatim bilježi imam Bukhari u svome Tarihul Kebiru, Ebu Jala u svome Musnedu Tahavi ibn Adi Bejhaki ovo predanje preko Džamila ibn Zaida da ga je čuo ne od svoga oca, već od Ibn Omera radijallahu anhuma. Pa stoga ovaj hadis je i tekako slab. Slab je zbog prisutnosti Džamila ibn Zejda, jer je on i tekako slab prenosilac. Ibn Ma'in, veliki učenjak u hadisu, rekao je za Džamila ibn Zejda nije povjedljiv. Ibn Hibban rekao je za Džamila ibn Zejda mnogo je griješio u hadisu. Ebu Hatim i Begavi rekli su za njega slabje u hadisu. Buharija je rekao za njega njegovi hadisi nisu ispravni. Zatim Buharija u svome tarihu spominje da je sam Džamil ibn Zaid rekao za hadise ibn Omera, rekao je ja nisam ništa čuo od ibn Omera, već su oni meni rekli idi i zapisuj ibn Omerove hadise, hadise koje prenosi ibn Omer, pa sam otišao u Medinu i pisao ih, a ništa od njega nisam čuo. Pa kao što vidite, dakle, spominje se u jednom predanju da prenosi ovaj hadis od Ibnu Omera, a zatim on negira i kaže nisam ga čuo od Ibnu Omera, Zatim u drugom predanju se spominje da je čuo ovaj hadis od svoga oca Kaba ibn Uđre, tako da je dakle sam lanac prenosilaca slab zbog ovog spornog prenosioca Džemila ibn Zejda, a također i sam jeli, lanac prenosilaca je poremećen ponekada ga prenosi od jednog, ponekada od drugog. Tako da je šejh Albani alihi rahmetullah, šejh Albani alihi rahmetullah rekao može se zaključiti da je ovaj hadis mnogo slab zbog velikog riješenja Džemila ibn Zejda, njegovog izdvajanja u ovom hadisu, prenošenju ovog hadisa i poremećenom prenošenju. Zatim, je li također samo značenje hadisa je diskutabilno, jer je teško prihvatiti poznavajući plemeniti moral Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da toj ženi odmah kaže idi svojima. Teško je to prihvatiti od bilo kojeg čovjeka, a pogotovo od vjerovjesnika alejhi salatu vesselam za kojeg uzvišeni Allah kaže va inneka la'ala khuluqin azim do si ti na posebnom stepenu morala što se tiče hadisa Saida ibn al Musayyaba od Omera njega prenosi kao što je je li i rekao Hafiz ibn Hajar prenosi ga sa bilježi ga Said ibn Mansur imam Malik ibn Shejbe putem Jahe ibn Seida, dakle Seidovog sina od Saida ibn Musejeba od Omera. I svi prenosioci su vjerodostojni, svi prenosioci su vjerodostojni, pouzdani, kako kaže i sam Hafiz ibn Hajar. Međutim, to ne mora da znači da je hadis vjerodostojan ako su jeli, e, ljudi u lancu prenoslaca vjerodostojni. Zašto? Zato što možda postoji prekid između samih jeli, ljudi koji prenose taj hadis. Pa se i kaže da između Saida ibn Musejeba i Omera postoji prekid da Said ibn Musayyab ove riječi nije mogao čuti i nije čuo od a, Omera radijallahu talan, kako kažu veliki učinjaci u hadisu Ibn Ma'in i Ebu Hatim, pa kažu stoga je lanac prenosilaca prekinut i slab. I brojni učenjaci poput imama Malika koji čak e, on sam zabilježi ovo predanje kaže da se Aid nije slušao od Omera Čak se spominje da je sam Sa'id ibn Musejeb obavijestio, jeli, kada je bio upitan da li je slušao od Omera, da li je nekada sreo Omera i slušao od njega, da je rekao jeli, da nije slušao. Također njegov sin Jahja ibn Sa'id je odgovorio da nije slušao babo, njegov babo od Omera, već je jedan put vidio na mimberu jeli, Omera i pričao je to je to, kada je dakle čuo. Kada je čuo? Dakle, to je to, kada je dakle čuo, Omera radijallahu talan na Mimberu, kada je Omer radijallahu talan obavještavao o smrti Nu'mana ibn Muqarrina, kako spominje Ebu Hatim. Međutim, kao što ste mogli čuti u biografiji Jeli Saida ibn Musayyaba, učenjaci kažu da se Saidova predanja jeli prihvataju i služe kao dokaz. I služe kao dokaz. Pa tako kaže Imam Ahmed, Predanje koje je Said prenosio od Omera može se njime dokazivati. To je dokaz kod nas. Ako se ne bi prihvatilo njegovo predanje, pa koje bi se prihvatilo? Ibn Abdilber je rekao predanje Saida ibnul Musejjeba od Omera ima propis spojenog predanja i dozvoljeno je njime dokazivati. Ibnul Qajim je rekao imami Islama – e immetul islam, imami islama i većina učenjaka prihvataju predanje koje Sa'id ibn al-Musayyib prenosi od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, pa kako da se onda ne prihvati predanje Sa'ida od Omera? I niko iz generacije Sa'ida, niti poslije njega, čiji se govor uvažava, nije osporio predanje Sa'ida ibn al-Musayyiba od Omera. Dakle, ovo predanje, Saida ibn Musajeba od Omera ibn Khattaba radijallahu ta'alan, koji je dakle presudio da koji god se čovjek oženi ženom pa ima s njom spolni odnos, zatim primijeti određenu mahanu kod nje, da on treba njoj, ako hoće da se razvede, da dakle treba da joj dadne mehr, vjenčani dar, a zatim može da traži nadoknadu svog, dakle tog mehra od onoga koji ga je zaveo, a doći ako Bog da komentar toga. Zatim je spomenuto slično predanje od Alije radijallahu ta'alan, od Alije radijallahu talan, dakle i to predanje je slabo, da skratim, jel da vas e, mnogo o tome ne zadržavam, dakle to predanje je slabo, u lancu prenosilaca postoji prekid između Šabija i Alije radijallahu talan. Šabi nije čuo ove riječi od Alije radijallahu talan. I zadnje predanje također od Saida ibn Musejjeba da je Omer presudio impotentnom muškarcu da mu se dadne godinu dana roka. To je dakle predanje, slično prethodnom predanju od Saida ibn Musejjeba, dakle prenosi on ovaj slučaj od Omera, pa dakle kao i prethodno predanje, ako Bog da jeli, to se predanje prihvata, a ovom predanju prethodnom svjedočimo i predanje Ibrume Suda radijallahu talan koji je također govorio da se impotentnom muškarcu dadne godinu dana roka, pa ukoliko ne dođe do odnosa u tom periodu, tada se može dati na izbor njegovoj supruzi i njemu dakle da se rastave. I šeh Albani alih rahmetullah za ovo predanje koje bilježi Ibn Abi Šeibe, Kaže da mu je lanac prenosilaca vjerodostojan po uslovima imama muslima. Dakle, kao što ste čuli, pojedina predanja su vjerodostojna, pojedina toliko slaba da se njima ne može dokazivati, a dakle sva ova predanja govore o mahanama, o mahanama u braku, kod supružnika. Pa kada je riječ o tim mahanama supružnika u braku, Tu se misli ili na tjelesne ili na mentalne jeli, nesposobnosti, manjkavosti, koje utiču na ostvarivanje nekog od ciljeva bračnog života ili uživanja u bračnoj zajednici. Pa po pitanju tih manjkavosti, kao što ste čuli, ne postoji vjerodostena hadis od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Već postoje određena predanja od ashaba, kao što ste mogli čuti ne postoji ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa su stoga islamski učenjaci od sebe spominjali neke od tih manjkavosti. Pa su spomenuli pojedini mahane svojstvene samo mužu, zatim mahane svojstvene samo ženi, supruzi i zajedničke manjkavosti i kod muža i kod supruge. Kao što rekoh, jeli, dokazivali su te svoje stavove predanjima od ashaba, njihovim presudama, njihovim fetvama, iako dakle, kao što ste mogli čuti i oko samog jeli, lanca prenoslaca sene i da tih predanja jeli, postoji, postoji govora. Međutim, oni su jeli, ovo poglavlje o mahanama u braku i obavezi pojašnjenja mahana prije stupanja u brak, islamski učenjaci su dokazivali općenitim vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu sam, vama dobro poznati. Pa tako u jednom hadisu kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam Men gašena felejse minna. Onaj ko nas vara nije od nas. U drugom hadisu kaže Ed dinu nasiha. Vjera je savjet. Pa tako ovim općenitim hadisima dokazivali su svoj govor o mahanama kod supružnika u braku i zaključili da nije dozvoljeno ni jednom budućem bračnom paru da skriju svoje mahane od svog bračnog druga. Međutim, ako već dođe do toga, ili ako se tokom jeli, života u braku desi nešto, dakle pojavi se nekakva mahana, manjkavost, šta je sa supružnicima? Hoće li i imaju li pravo da razvrgnu brak, da prekinu s brakom ili dakle da ostanu u braku? Pa dakle o tome ćemo kratko progovoriti. Većina islamskih učenjaka Većina islamskih učenjaka, dakle malikijski pravnici, šafijski pravnici i hambelijski pravnici, zastupaju mišljenje da je dozvoljeno prekinuti brak. Da je dozvoljeno prekinuti brak, učiniti fesh, kako se to jeli kaže, ukoliko se obznani kasnije u braku neka mahana kod jednog od supružnika. Dakle, većina islamskih učenjaka je stava da je dozvoljno prekinuti brak. Ukoliko se obistini je li određena mahana, iako, dakle, kod ovih učenjaka, malikijski, šafijski, hambelijski pravnika, postoji poslije razilaženje koje su to mahane, da li svaka mahana ili određene mahane. Dakle, bitno je da većina islamskih učenjaka kažu da je dozvoljno prekinuti brak. Hanefijski pravnici kažu da muž nema pravo na, na prekid braka zbog neke ženine mahane. Dakle, ukoliko se kod žene pojavi ta mahana i manjkavost, da muž nema pravo na prekid braka. Zašto? Kažu, on ima pravo na talak, na razvod braka. I na takav način treba se razvesti od žene. A ne dakle da obznani ženinu mahanu i slično. Već može da joj dadne razvod braka talak, da se ne zna za tu ženu mahanu, da prekrije mahanu, da dakle ne obznanjuje i da je dakle ne sramoti. Dok ukoliko se pojavi mahana kod muža, kod supruga, kažu hanefijski pravnici da žena ima pravo na prekid braka. Dok Ibn Hazm, alaihi rahmetullah, kaže da niko, ni muž, ni supruga, nemaju pravo razvrgnuti brak, dakle na ovakav način prekinuti brak, već muž ima pravo na talak, razvod braka, dok supruga ima pravo na, e, o tome je bilo riječi, hula, dakle na sporazumni razvod braka, pri čemu će ona vratiti svoj vjenčani dar, vratiti mehra svome mužu i dakle ovaj stav zastupa kao što ste čuli Ibn Hazm, kaže jer ne postoji nikakav dokaz od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam za ovakav način prekid braka, a kod Ibn Hazma riječi ashaba i postupci ashaba nisu dokaz. Dakle, većina učenjaka smatra da je dozvoljno prekinuti brak, ukoliko se pojavi neka mahana. Međutim, koja mahana? Razišli su se oko ovih mahana, zbog kojih je dozvoljno prekinuti brak. Allah najbolje zna o svih tih mišljenja. Može se, ako Bog da uzeti kao prioritetno mišljenje, najispravnije mišljenje, da svaka mahana koja udaljava jednog supružnika od drugog, Dakle, javlja se antipatija prema drugom supružniku. Svaka mahana zbog koje, zbog koje se ne može ostvariti cilj braka. Svaka mahana koja utiče na ljubav, samilost i usjeća, saosjećanje među supružnicima, da takve mahane obavezuju da se supružnicima da na izbor. Hoće li nastaviti živjeti s tim mahanama u braku ili prekinuti brak? Dakle, svaka mahana zbog koje se javlja antipatija prema drugom supružniku. Zbog koje se ne može ostvariti cilj braka, svaka mahana koja utiče na ljubav, samilost, saosjećanje, ako se zbog te mahane sve ovo gubi, tada kažu, ako Bog da to je ispravnije mišljenje, da je obaveza da se supružnicima izloži, da se dadne na izbor hoće li nastaviti živjeti sa tom mahanom u braku ili će prekinuti brak. I ovo je stav šeho l'Islama ibn Taymiya, alaihi rahmatullah ibn Al-Qaima i šeha Abdurrahmana Sa'dija. A opet, Allah najbolje zna, e, ovo pitanje se vraća učenom čovjeku, dakle i kad i budući, dakle da sami supružnici, ukoliko se pojavi mahana kod jednog od njih, oni dakle sami ne prekidaju brak, već se njihov slučaj, njihovo pitanje, izdiže do učenog čovjeka, izlaže se učenom čovjeku kadiji, pa dakle on odlučuje da li doista ta mahana zaslužuje da se zbog nje razvrgne i prekine brak ili ne. Zatim, prethodna predanja dokaz su da muž koji primijeti kod svoje supruge neku od mahana, koje dakle stvaraju antipatiju, zbog kojih je dozvoljno tražiti prekid braka. Međutim, to primijeti nakon spolnog odnosa i želi da se rastavi s njom. Želi da prekine brak sa tom ženom, ali, dakle, nakon odnosa, tada je obavezan da da svojoj supruzi u potpunosti vjenčani dar, mehr. Ili to primijeti, dakle, tu mahanu zbog koje želi prekid braka, primijeti nakon potpunog slobodnog osamljivanja, nakon sklopljenog braka. Dakle, pojedini učenjaci kažu da čak ne mora doći ni do spolnog odnosa, već ukoliko se osame da mogu uživati jedno s drugim i tada muškarac, muž primijeti tu mahanu kod svoje žene, da čak i tada kada bi zatražio prekid braka, budući da se osamio s njom i da može da uživa potpuno s njom, da i tada je obavzan da da potpuni mehr. Za razliku od drugih učenjaka, od kojih je Ibn Abbas, Ibn Hazm, dakle i drugi učenjaci, oni kažu da je uslov da mora doći do odnosa da bi se dao cijeli mehr, dok a, ako ne dođe do odnosa, tada se daje samo pola mehra. Postoji također razilaženje kod islamskih učenjaka a, ako se dadne talak ili ako se dakle zbog ove mahane izdigne slučaj do kad je učenog čovjeka. Ako bi dakle nakon spolnog odnosa ili prije spolnog odnosa dadne muškarac, dadne muž svojoj supruzi talak. Primijeti određenu mahanu i dadne joj talak razvod braka. Kaže ja neću s tobom da živim, ja te puštam odmah sada, dakle prije spolnog odnosa tada ženi pripada pola mehra, vjenčanog dara. Međutim, ako neće on da joj dadne razvod braka, već izdiže ovo pitanje, smatra da je prevaren, smatra da je prevaren, da mu nije pojašnjena ta osobina – i kada je žena ušla kod njega, kada su se osamili, primijetio je tu mahanu i on neće njoj da dadne razvod braka talak, jer ukoliko joj dadne talak, tada joj mora dati makar pola mjenčanog dara mehra, već on želi tu svoju situaciju da izloži pred kadijom, pred učenim čovjekom. Pa ukoliko podigne tako pitanje do učenog čovjeka, traži fesh, a ne talak, traži fesh, prekid braka, prekid braka, tada kažu da nije obavezan da dadne ništa od mehra. Nije obavezan da dadne ništa od mehra. Zatim, ukoliko se primijeti mahana kod jednog od supružnika, da li je obaveza odma taj slučaj iznijeti pred kadiju ili se može sačekati? Da li je obaveza odmah izložiti tu situaciju pred kadiju ako čovjek ne može da živi s tom mahanom? kod žene ima dotična mahana i, i muž ne može da živi s tom mahanom, sa tom ženom, da li treba odma čim uvidi, primijeti, obistini se, dakle, ta mahana, da li mora odmah da izloži taj slučaj pred kadju ili da pokuša nekako da se svlada, da se privoli, da živi ipak sa tom ženom pa nakon izvjesnog vremena vidi da ne može nikako da živi, da li ima pravo kasnije da izloži dakle taj svoj slučaj. Pa postoje dva mišljenja, hanefijski i hanbelijski pravnici su stava da se ne mora odmah požurivati, jer može doći, dakle, na primjer, do oboljenja. Dakle, žena se mnogo razboli ili muškarac se mnogo razboli, može ako Bog da, da se sačeka, da se vidi, dakle, hoće li doći do izličenja i slično. Pa ako ne dođe i žena ne može da živi s takvim muškarcem u braku, onda može kasnije da izloži taj svoj slučaj i zatraži prekid braka. Dok šafijski i malikijski pravnici kažu i uvjetuju da se slučaj odmah mora podignuti do kad je. Da se slučaj odmah mora podignuti do kad je, jer ukoliko se ne bi odmah podignuo taj slučaj do kad je, to bi se smatralo kao e, jednim vidom zadovoljstva da muž i žena e, zadovoljni su da žive, budući da nisu odmah izložili tu situaciju pred učenim čovjekom, pred kadijom, oni su složni da žive jeli, sa tom mahanom i poslije nemaju pravo na izbor. Zatim, islamski učenjaci se razilaze ako muž bude prevaren. Ne kaže mu se za ženinu mahanu. I on sazna za tu mahanu tek poslije odnosa. Tek poslije odnosa. Ima odnosa svojom suprugom i primijeti mahanu. Sazna za tu mahanu nakon spolnog odnosa. Budući da imao spolni odnos, on mora da dadne cijeli mehrđani. I on želi prekid braka. Da li tada on, budući da je na neki način prevaren, da li ima pravo tražiti nadoknadu mehra, dakle on će dati svojoj supruzi, mehr i rastaviti se od nje, prekinuti brak s njom. A da li, budući da je na neki način prevaren, da li ima pravo tražiti nadoknadu mehra od njenih staratelja? Pa postoje dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Prvo mišljenje jeste da ima pravo da traži nadoknadu mehra, jer je obmanut. I to je stav imama Malika, drugova imama Šafije i ispravnije predanje imama Ahmeda. Međutim, pod uslovom da je i staratelj znao za dotičnu mahanu. Možda je samo ta žena, djevojka, znala za svoju mahanu. Nisu znali njeni staratelji. Nisu poznavali. Pa su dakle oni je udali, odnosno dali svoju saglasnost da se uda za dotičnog jeli mladića, nisu ni staratelji znali za tu mahanu. Dakle, ukoliko staratelj nije znao za tu mahanu, onda muž nema pravo da traži od staratelja nadoknadu mehra, jer i sam staratelj nije znao za tu mahanu. Jer, koliko se sjećate u predanju od Sejda ibn Musejeba, od Omera ibn Hataba, radijallahu talan, da je rekao kako je muž dužan dati mehr zbog spolnog odnosa svojoj supruzi, a njemu je dužan nadoknaditi mehr onaj koji ga je zaveo po pitanju nje, po pitanju njegove supruge. Pa budući da staratelj, dakle, te žene nije znao za mahanu, nije ga ni obmanuo, nije ga zaveo, nije ga obmanuo, jeli, nije ga prevario. Tako, dakle, da muž ima pravo tražiti nadoknadu mehra pod ovim uslovom da je staratelj znao za dotičnu mahanu. I to je stav, kao što rekao, i mama Malika, i mama Ahmeda, i pojedinih drugova i mama Šafije. Dok drugo mišljenje imama Ebu Hanife, alaihi rahmetullah, i također novi stav imama Šafije jeste da muž nema pravo na nadoknadu mehra, jer on daje mehr zbog svoga odnosa sa suprugom. On daje mehr ženi zato dakle što je imao odnos s njom, što je dakle sebi dozvolio njen spolni, spolni organ. Svakako, prvi stav imama Malika, imama Ahmeda i pojedinih drugova imama Šafije je jeli ima osnove, taj stav ima osnove, prije svega zbog Omerovih riječi, kao i zbog zatvaranja vrata po igravanju staratelja s brakom onih koje, one, koji, koje oni zastupaju. Dakle, jer mogu udati jeli, svoju kćerku ili svoju unuku, znaju da ona ima mahanu, pa njen muž kroz izvjesno vrijeme sazna za tu mahanu i vrati je na takav način jeli, zasigurno dolazi do poigravanja sa ženama i ženama njihovim brakovima. Zatim, što se tiče zadnjeg predanja, u tom predanju je dokaz da impotentnost i neplodnost su opravdani razlozi izbora. Da li da žena ili muškarac je li nastave s brakom, s takvom osobom ili da prekinu brak. Dakle, to je opravdan razlog za izbor. Daje se zbog toga pravo na izbor supružnicima, hoće li nastaviti živjeti u braku s takvom osobom koja ne može imati djecu ili slično. Međutim, kažu učenjaci, ukoliko je riječ o mužu, dakle, ako je muž impotentan, daje mu se godinu dana, shodno, dakle, ovom predanju Omera radijallahu ta'ala, daje mu se godinu dana, pa tek nakon godine dana ženi se daje pravo na izbor hoće li nastaviti brak s takvim čovjekom ili će dakle prekinuti brak žena dakle nakon godinu dana s takvim e, muškarcem s takvim jeli mužem svojim ima pravo da odlučuje ima pravo izbora hoće li nastaviti živjeti s njim ili će prekinuti brak dok kažu islamski učenjaci ako je riječ o ženi ako je ova osobina prisutna kod žene ova manjkavost prisutna kod žene žena ne može imati djecu, ne može roditi. Kažu učenjaci da to uopće nije mahana zbog koje treba tražiti prekid braka. Ukoliko žena ne može imati djece, kažu učenjaci da to nije opravdani razlog za prekid braka. Jer kažu muž se može oženiti drugom ženom koja će mu roditi djecu. Muž se može oženiti drugom ženom koja će mu roditi djecu. Naprotiv, imam Al-Kurtubi alaihi rahmetullah prenosi iđma, konsenzus islamskih učenjaka da se žena zbog ove mahane ne razvodi, da se ne prekida brak sa ženom zbog ove mahane. I ovo je bio stav i šeha Muhammeda ibn Ibrahima alaihi rahmetullah i slično se također zaključuje iz riječi šeha Islama ibn Taymije alaihi rahmetullah. To je otprilike ono što bi se moglo reći dakle ovim mahanama kod supružnika zbog kojih i jedan i drugi supružnik imaju pravo izbora hoće li nastaviti da žive zajedno u braku ili će prekinuti brak. Jesu li zadovoljni sa tom mahanom da se pomire i da žive, mogu preći preko toga, mogu živjeti, imaju nekakvi drugi ciljevi kod njih koji ih vežu i koji ih održavaju jeli, u braku, mogu preći preko te mahne i dalje nastaviti jeli živjeti ili ne mogu, dakle njihovo je pravo da oni izaberu hoće li nastaviti živjeti ili će prekinuti, prekinuti brak. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas okoristi ovim riječima koje smo čuli, koje smo kazali i da nam pomogne u traženju šerijatskog znanja, da nas učini od onih koji izmete, koji su na usluzi njegovoj knjizi, Kur'an i Kerimu i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu veselam jer je to jedna od velikih odlika ehli sunneta val džamata da na prvom mjestu maksimalnu pažnju posvećuju Kur'an i Kerimu njegovom proučavanju izvlačenju propisa iz Kur'ana i radu po Kur'anu a zatim odmah nakon toga jeli, istu pažnju posvećuju i hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam, budući da je i hadis Allahov poslanika alihi salatu wasalam objava od Allaha dželle dželaluhu, nisu to riječi koje je Allahov poslanika alihi salatu wasalam govorio po svome hiru, po svojim prohtjevima i strastima, već je to bila objava koja mu se objavljuje i hadisi su daleko, daleko mnogobrojniji od kuranskih ajeta i propisa koji su sadržani u Kur'anu, tako da u dobroj, dobroj mjeri hadis pojašnjava jeli Kur'an i ne može se odvojiti hadis od Kur'ana jeli nikako. Dobro su vam poznati hadisi u kojima se nagovještava da će doći period, da će doći ljudi koji će se ograničiti samo na Kur'an i govoriti ono što nađemo u Kur'anu, po tome i radimo, jeli, a kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, doista ono što ja naredim isto je kao da je i naredio Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ga molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u služenju Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i sunneta njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi najboljom nagradom za vaše strpljenje i slušanje. Ako Bog da, jeli, da se nešto i naučilo inša Allahu ta'ala, ako Bog da nešto će se i primijeniti. Molim ga subhanahu wa ta'ala, kao što nam si večeras sastavio ovdje, na ovom međulisu, ovom sjelu, ovom društvu, da nas ako Bog da u svome zadovoljstvu sutra sastavi kod sebe u džennetu. Allah subhanahu wa ta'ala kadari da to učini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.